بسم الله الرحمن الرحيم العزيمة والرخصة ششمين ششمین و هفتمین نوع أحكامات تكلفي العزيمة عند الأصوليين هي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء عزيمات در نزد أصولها ها آن است شده است از أحكام کلی ابتداعا ابتدا یا ان حکم کلی که ابتداعا مشروع شده است هی ماشور امن الاحکام الکلیتی ابتداعا معنای روانش آن است که آن احکام کلی که ابتداعا مشروع شده باشد در پاورقی میگه که معنای این که ابتداعا مشروع شده است یعنی چی یعنی در شریعت ما احکامی دیگر در موضوع آن از اون حکم سبقت نگرفته باشند احکامی دیگر در موضوعش از اون حکم سبقت نگرفته باشند اینو میگن ابتداعا مشروع شده لتكون قانونا عاما لكل المكلفين في جميع الاحوال تا قانونی عمومی باشد برای تمام مکلفین در تمام حالات اینو میگن عزیمت که در ضدش در مقابلش رخصت قرار میگیره و حج و سائر شعائر الاسلام مانند نماز زکات حج و سایر شعائر اسلامی پس آن, آن حکمی که آن حکم کلی که ابتداعا مشروع شده باشه تا قانونی عمومی برای تمام مکلفین و در تمام حالات باشه و هی به عظیمت برمیگرده و آن اما واجبتون یا واجب است او مندوبتون یا مندوب است او حرام او, او مکروهتون او مباحتون یا مکروه است یا مباح و یدخل تحت العزیمتی و زیر عزیمت قرار میگیرد ما دعت المصلحة العامة الى تشریعه من اول الامر هر آنچه را که مصلحت عمومی مشروعیت آن رو از ابتدای امر بخواهد هر آنچه را که مصلحت عمومی مشروعیتش رو از ابتدای امر خواسته است کالبیع والإجارة والمزاربة والقصاص مانند بیع خرید و فروش اجاره مزاربه قصاص اینا اون مسلحت های عمومی هستند که ابتدای امر مشروع شدند ولا تطلق العزيمة عادة إلا عند وجود رخصة في مقابلها و كلمة عزيمات عادتا اطلاق نمیشه بر احکامات مگر زمانی که در مقابلش رخصت وجود داشته باشه که میگن آیا این حکم رخصته یا عزیمته دو, دو رکت نماز مسافر قصر در سفر آیا رخصته یا عزیمته بعضی میگن چهار رکتش عزیمته دو رکت رخصته خب چه, چه زمانی این کلمه عزیمت رو به کار بردن زمانی که در مقابلش رخصتی وجود داره پس میگه عادتا اصطلاح عزیمت اطلاق نمیشه مگر زمانی که در مقابلش رخصت وجود داشته باشه و رخصت عند الاصولیین رخصت در نزد اصولیین به چه معناست؟ رخصت در نزد اصولیین هی ما شرع من الاحکام لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس حکمی که به خاطر عذری سخت به قصد رعایت کردن نیاز مردم مشروع شده باشد حکمی که به سبب عذری شاق به قصد رعایت حاجت مردم مشروع شده باشد أو للتخفيف على المكلف في حالات خاصة يا بخاطر تخفيف وسبوكي بر مكلف در حالات خاص مشروع شده باشد يا حكمي كي بخاطر سبوكي وتخفيف بر مكلف در حالات خاص مشروع شده باشد بش رخصت گفته میشه مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي البته اون سببی که حکم اصلی رو ایجاب میکنه باید باقی مونده باشه اون سببی که سبب شده حکم اصلی بیاد اون باقی مانده باشه مانند چی؟ مانند تلفظ کردن کفر با زبان هنگام اکراه هنگامی که شخص مجبور میشه اینجا اون سببی که حکم اصلی رو ایجاب میکنه یعنی ایمان رو هنوز وجود داره از بین نرفته اگر از بین رفته باشه دیگه بهش رخصت نمیدن جلوتر هم مفصلتر میگه والعذر عذر چه هست حالا که گفت رخصت آن است که آن حکمی است که به خاطر عذری سخت مشروع شده باشد حالا عذر رو توضیح میده والعذر براش مثال میزنه کل استرار و مشقت سفر عذر مانند ناچار بودن و مشقت سفر والحاجت الى ثمن الغلات قبل ادراکها نیاز داشتن به پول غلات گونه ها غله غلات قبل از اینکه برسند درو بشند و اباحه ترک الجماعة فی الصلاة لمرض او نحوه و مباح بودن ترک جماعت در نماز به علت مریضی یا امثالش اینا عذر هستند پس این احکام به خاطر عذر مشروع شدند پس خوردن روزه در سفر رخصت است چرا چون این یک حکمی هست که به خاطر عذر اومده است همانطور که در تعریف رخصت گفت و امثلت الرخصه مثال هایی برای رخصت الان میاره التلفظ بالکفر عند الاکراه تلفظ کردن کفر هنگام اکراه اجبار تلفظ کردن رخصت است والاکل من الميتة عند ضروره خوردن مردار هنگام ضرورت فالعذر في الاول هو الاکراه در اولی یعنی تلفظ کفر عذر اکراه بود و فی الثانی و در دومی یعنی خوردن مردار هو ضرورت حفظ نفس ضرورت حفظ نفس است که نفس باید حفظ شه ضروریات خمس که بعدا انشاءالله در آخر کتاب مفصل خواهیم خواند مع بقاء سبب الحکم اصلی با باقی ماندن سبب حکم اصلی سبب حکم اصلی باقی مانده باشد اون موقع این شخص با توجه به حالتی خاص استثناء بشه از اون قاعده کلی از اون حکم کلی اینو بهش میگن رخصت و هو فی الاول در اولی حکم اصلی چی بود؟ سبب حکم اصلی یعنی در اون بحث تلفظ کفر حکم اصلیش و هو فی الاول وجود ادلتی وجوب الایمان و حرمت الكفر چون ادله که ایمان رو واجب میکنن و کفر رو حرام میکنن هنوز باقی هستند لذا موقعی که شخص میاد کفر رو تلفظ میکنه اون حکم اصلی هنوز اسبابش وجود دارن هنوز ایمان واجبه هنوز کفر حرامه اینو بهش میگن رخصت و فی الثانی و در دومی هو ضرر المیته شخص اومده متر رو خورده این رخصته چون سبب حکم اصلی هنوز وجود داره که همون ضرر مردار باشه اما اذا لم يبقى السبب الموجب للحکم الاصلی اما زمانی که سببی که حکم اصلی رو ایجاب میکنه وجود نداشته باشه که اباحه ترک المسلم الثبات امام عشرات من الكفار مانند مباه بودنه ترک کردن یک مسلمان ثابت قدمی را پایداری را در مقابل ده تا کافر در جنگ الان مباهک که مسلمان ثبات رو ترک کنه بعد ان کان ممنوعا قبلا ممنوع بود فلا یسمى رخصتا ولی این ترک کردن مسلمان پایداری نکردنش استقامت نکردنش این رخصت نامیده نمیشه شرى لأن الحكم الأصلي شو الحكم الأصلي وهو وجوب الثبات للعشرة قد زال سببه شو الحكم أصلی که واجب بودن ثابت قدمی بود در مقابل ده نفر ابتداء اسلام باید یک نفر مسلمان اگر کافر ده تا همی بودن در جنگ ثابت قدمی کرد میگه حکم اصلی که همون واجب بودن ثبات در مقابل ده نفر هست ده نفر بود قد زال سببه چون الان سببش از بین رفته یه سببی بود که ما باید در مقابل ده نفر کافر پایداری میکردیم اون سبب از بین رفته سبب چی بود که باید یک نفر در مقابل ده نفر پایداری میکرد و هو قلت المسلمین میفرماد اون کمی مسلمانان بود <coughs> و حین ابیح لهم ترکو هذا الصبات و زمانی که مباح شد برای مسلمانان ترک کردن این ثابت قدمی لم یکونو قلتا اون موقع دیگه کم نبودند و انما کانو کثرتا، بلکه زیاد بودند پس اون سبب دیگه اون سببی که حکم اصلی رو ایجاب میکرد در اینجا وجود نداره چون وجود نداره پس اگر شخصی صبر نکند استقامت نکند در مقابل ده نفر دیگه بهش رخصت گفته نمیشه خب تا اینجا کار که آمدیم انواع رخصتی انواع رخصت قسم الحنفیه الرخصة الى اربعه انواع حنفيها رخصت رو به ده نوع تقسیم اند حنفی ها رخصت رو به چهار نوع قسم الحنفیت و رخصت الى اربعه انواع تقسیم اند احناف رخصت را به چهار نوع یک اباحه الفعل المحرم عند الضروره او الحاجتی نوع اول مباح بودن کار حرام هنگام ضرورت یا حاجت كالتلفظ بالكفر عند الإكراه على القتل أو قطع عضو مانند تلفظ کردن کفر به زبان آوردن کفر هنگام اجبار بر قتل یا قطع عضوی مع اطمینان القلب بالایمان البته این کفر زبانی باشه و قلب به ایمان اطمینان داشته باشه قلبا مؤمن باشه کاملا مؤمن باشه لقوله تعالی به دلیل قول الله متعال من کفر بالله هر کس کفر کند به الله تعالی من بعد ایمانی بعد از ایمانش آیا عقوبتی رو ذکر میکنه بعدا میگه الا من اکره و قلبه مطمئن ایمان مگر کسی که مجبور بشه و قلبش مطمئن به ایمان باشه به ایمان آرامش داشته باشه پر از ایمان باشه و کل افتار فی رمضان اندل اکراه و ماننده خوردن در رمضان هنگام اجبار و اطلاف مال غیره عند الاکراه و تلف کردن مال دیگر هنگام اجبار و حل الاکل من المیتت و حل الاکل من المیتت عند الجوع الشدید و حلال بودن خوردن از مردار هنگام گرسنگی شدید و اباحه شرب الخمر عند الظمأ الشدید مباح بودن نوشیدن شراب هنگام تشنگی شدید و اباحة ترک الامر بالمعروف والنهی عن المنکر عند الخوف على النفس من حاکم ظالم و مباح بودن ترک کردن امر به معروف و نهی از منکر هنگام ترس بر جان از حاکمی ظالم و حکم الجواز اذا الا اذا خاف شخص هلاك نفسه وحكمه الجواز إلا إذا خاف الشخص هلاك نفسه او ذهاب عضو من اعضایی و حکم انجام دادن این نوع رخصت جائز هست مگر زمانی که بترسد که نفسش هلاک بشه یا عضوی از اعضاش از بین بره فیصبح العمل به رخصت حین اذن واجبا عمل کردن به رخصت در این هنگام که هلاک نفس یا از بین رفتن عضو وجود داشته باشه واجب میگردد لقوله تعالى بدليل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نندازید خودتان خدتان با دستانتان به هلاکت خودتون رو خودتون نکشید از بين نبريد لكن الأخذ بالعزيمة أولى في حال الإكراه إلى الكفر اما يك نختير توزيمي دهد میدهد گرفتن عزیمت اولاتر هست در حالت اکراه بر کفر عظیمت این است که کفر نورزد هنگام اجبار رخصت این است که رخصت دارد کفر بورزد ولی میگه در این حالت گرفتن عظیمت از گرفتن رخصت اولاتر هست ولكن الاخذ بالعزیمت اولا في حال الاکراه علی الكفر اما گرفتن عزیمت اولاتر هست در حالت اکراه بر کفر کما امان النبي صلی الله علیه وسلم فی اقراری صحابی مجاملة مسيلمة الكذاب و وموافقته على زعمه بانه نبي <coughs> همانطور که پیامبر صلی الله علیه وسلم مشخص کرد در اقرار اون صحابی که مجاملتا و از چاپلوسی و چربزبانی با مسالمه کذاب اومد کفر ورزید و موافقت کرد با مسلمه کذاب در این گمان مسلمه کذاب که مسلمه پیامبر است زبانان باش موافقت کرد خب قائلا صدع علی الحق له این جمله اینجا مشکل داره داستان چنین است که دو شخص بودن یکی زبانان کفر ورزید و دیگری عزیمت رو گرفت و پیغمبر اونی رو که عزیمت گرفت تایید کرد تشویق کرد البته اینو هم چیزی نگفت ولی از این تشویق و تایید پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مشخص میشه که گرفتن عزیمت اولاتر هست از رخصت قائلا اینو اینو این جمله کاملا اشکال داره تو این کتاب قائلا برمیگرده به صحابی دیگر تا اینجا کار و موافقته الازامه بانه نبی اون مال اون صحابیه که زبانا کفر ورزید نزد مسیلمه کذا خب این مال اون قائلا پیغمبر گفت ولی این به صحابی دیگر هست که اینجا جمله متاسفانه کاملا ناقص هست پیغمبر گفت به اون صحابی که کفر نکرد مسلمه رو تایید نکرد پیغمبر بهش چی گفت اب الحق فهنی الله حق رو آشکار کرد شهادت گوارایش باد لكن يلاحظ أن هناك أمورا ثلاثة لا تحل بذاتها بحال اما ملاحظه مشي ستة امر وجود دارت كي ذاتشون هرگز حلال لمشي در هیچ حالتي لا تحل بذاتها بحال در هیچ حالتي ذاتشون حلال يجرد ذات اون امر حلال لم و وإن كان يرخص ببعض احوالها اگرچه در بعضی از حالاتشون رخصت داده میشند و هی الکفر و القتل و الزنا عبارتا از اون ستا که عبارتا از کفر قتل و زنا خب پس اینجا کفر چطوری اجازه داد شد میگیم که اینجا کفر اجازه داده نشد اینی که طرف اومده کفر کرده بلکه زبانن نطقش رو فقط رخصت داشت ولی کفر در ذاتش هرگز حلال نمیشه یرخص به نطق بالکفر رخصت داده میشه که کفر به نطق آورده بشه لکن الکفر فی ذاتی لا یحل ابدا اما کفر در ذاتش هرگز حلال نمیشه <coughs> و کذا الباقی و همچنین باقی مانده پس احناف رخصت رو به چهار تقسیم کرده بودن یک مباح بودن کار حرام هنگام ضرورت یا هنگام حاجت دو اینجا مباح بودن ترک واجب اونجا مباح بودن کار حرام اینجا مباح بودن ترک واجب اذا کان فی فعله مشقتا تلحق المکلفه زمانی که در واجب مشقتی باشه که ملحق به مکلف باشه که اباحه الفطر فی رمضان للمسافر والمریض مانند مباه بودن خوردن در رمضان برای مسافر و مریض لقوله تعالی به دلیل قول الله متعال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدتم من ایام اخر هر کس از شما مریض یا مسافر باشد پس به همان تعداد از روزهای دیگر روزه بدارد خب این نوع دوم رخصت بود مباه بودن ترک واجب زمانی که در انجامش مشقتی باشد سه اباحة العقود والتصرفات التي يحتاج إليها الناس مع مخالفتها للقواعد المقررة سومین نوع رخصت مباه بودن قراردادها و تصرفاتی که مردم به آنها نیاز دارند و اون قراردادها و تصرفات با قواعد ثابت مخالفت دارند یعنی اون عقد و قرارداد مخالفت مخالف قاعده کلی و ثابت هست که عقد سلام مانند سلم پیش فروش فانه بیع للمعدوم چون پیش فروش فروش چیز معدومی است چیزی که هنوز وجود ندارد شما برای یک ماه بعد دو ماه بعد یه چیزی رو از فروشنده میخرید هنوز در دستش نیست هنوز اون چیز رو ندارد و بیع المعدوم باطلون و معامله فروش معدوم باطل است لا ولكن الشرع اجازه لحاجه الناس الیه اما شرع به خاطر نیاز مردم به آن اینو اجازه داده است و مثله عقد الاستثناء و مانند سلم است عقد استثناء درست کردن در و پنجره و چیزهای دیگر استثناء اینا همون لحظه خرید و فروشش هنوز وجود ندارد اما چهارمین نوع رخصت رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقه چهارمین نوع رخصت برداشتن احکام سختی که در ادیان قبلی مشروع بودن در شریعت های قبلی مشروع بودن دین اومده اینا رو برداشته احناف میگن این هم نوعی رخصت است این هم نوعی رخصت است بله و فيها عن الامه الاسلامیه تخفیف دادن در این نوع احکام شاقه از امت اسلامی که اشتراط قتل نفس لطوبتی من الاسیان مانند شرط بودن کشتن کشتن خود برای فزیرش توبه از گناه برای اینکه توبه قبول بشه از گناه شرطش این بود که خودشونو بکشند و تطهیر و ثوب به قطع موضع نجاسه و پاک کردن لباس با قطع کردن جای نجاست در های قبلی نجاست روش پاک کردنش همین بود که اونجایی که نجاست افتاده بود باید قیچی شد قطع میشد و ایجاب ربع المال فی زکات ربع مال در زکات واجب بود الان دو نیم درصده و بطلان صلات فی غیر موضع العبادت المخصوص باطل بودن نماز در غیر از جای, جای خاص عبادت یک مسیحی باید در کلیسا نمازشو میخوند ولی هر کجا جعلت لی الارض طهورا و مسجدا الخلاصة خلاصة جاء السخان أن الرخصة عند الحنفية إما مباح أو واجب رخصة در نزد حنفية يا مباح است یا واجب یه جایی مباح است که شما به بگیرید و جایی واجب وقسم الرخصة أيضا إلى رخصة ترفيه ورخصة إسقاط و همچنین تقسیم کرده اند رخصت را به رخصت ترفیه و رخصت اسقاط که رخصت ترفیه و اسقاط رو الان میخونیم حالا رخصت ترفیه چه هست و رخصت اسقاط چه هست و رخصت الترفیه رخصت الترفيه يكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما رخصت الترفيه آن است که حکم عزیمت همراه با اون رخصت حکم عزیمت باقی هست و دلیلش هنوز وجود داره ولكن رخص في تركه رخص في تركه تخفيفا عن المكلف اما رخصت داده شده است در ترک آن به خاطر تخفیف و سبوکی بر مکلف کما <coughs> کما بینا فی النوع الاولی همانطور که در نوع اول بیان کردیم که تلفظی بالکفر عند الاکراه مانند تلفظ کردن کفر هنگام اکراه این بهش میگن رخصت ترفیح چون حکم اصلی هنوز حکم عظیمت هنوز وجود داره یعنی کفر نکردن یعنی تلفظ نکردن کفر و اطلاف و مال غیری او الفطر فی رمضان عند الاکراه تلف کردن مال شخص دیگر این هم رخصت ترفیح هست میتونه تلفش نکنه او الفطر فی رمضان عند اکراه یا خوردن در رمضان هنگام اکراه و رخصت الاسقاط نوع دوم رخصت رخصت اسقاط هست لا يكون حکم العزیمتی معها باقیه. حکم عزیمت همراه با اون رخصت باقی نیست حکم عزیمت همراه با رخصت باقی نیست که اباحت عقل المیتتی او شرب الخمر عند الجوع الشدید او الذنع الشدید مانند مباه بودن خوردن مردار یا نوشیدن شراب هنگام گرسنگی شدید یا تشنگی شدید یعنی زمانی که شخص گشنه شدید هست میتو میخوره ولی عزیمت دیگه اینجا حکمش باقی نیست حرام بودن مردار برای این شخص دیگه باقی نیست فإن حرمة الأكل او الشرب سقطت حالة الاضطرار حرام بودن خوردن یا نوشیدن در این حالت در حالت ناچاری ساقط شده است والظاهر ان لام الا معنا لهذه التفرقه ظاهر این این جدایی بین رخصت ترفیح و اسقاط معنایی ندارد مانطور که جمهور برانند لأن النصوص الشرعية لم تفرق بين حال الإكراه وحال الاسترار چون نصوص شرعی هیچ فرقی بین حالت اجبار و حالت ناچار بودن قرار ندادند چه شخص اکراه باشه مانند تلفظ به کفر چه اضطرار باشه مانند خوردن مردار بین اینا شریعت فرقی قرار نداده است لأن الإکراه نوع من الاسترار زیرا که اکراه اجبار خودش نوع از ناچاری است نوع از استرار است و فی الحالتین ابیح المحظور للضروره در هر دو حالت مباح شده است حرام برای ضرورت و ان کل الرخص شرعت للترفیف للترفیه والتخفيف مع بقاء حكم الحظر ودليله تمام رخصت ها مشروع شدن برای ترفیه و تخفیف با باقی ماندن حکم حرام و دلیلش کل ما في الامر انه لا اسم فی فعل المحظور تمام چیزی که در این امر وجود دارد این است که گناهی در انجام محضور وجود ندارد گناهی در محظور وجود ندارد حال چه بیایم بگیم که ترفیه چه اسقاطه پس میگه ظاهر این است که معنایی برای این تفرق وجود ندارد برای این فرق برای, برای فرق گذاشتن بین ترفیه و اسقاط و کون رخصتی من انواع الحکم الوضعی واضح و اینی که رخصت از انواع حکم وضعی هست این هم خیلی واضحه بودن رخصت از انواع حکم وضعی واضح هست لأن الضرورة سبب فی اباحة الحاضره چون ضرورت سببی است برای مباح بودن حرام برای مباح بودن ممنوع و طروع العذری سبب فی التخفیف به ترک الواجب و پیدایش عذر سببی است در تخفیف برای ترک واجب و عذر برای ترک واجب به خاطر تخفیف این سبب هست وجود عذر پس وجود عذر سببی است برای تخفیف مکلف برای ترک واجب و دفع الحرج سبب فی تصحیح بعض العقود و دفع حرج برداشتن حرج از مکلفین سببی است در صحیح بودن بعضی از عقود مانند سلم و استثناء از این جهت میگه رخصت جزو انواع حکم وضعی است تا اینجا کار انواع احکامات وضعی به پایان میرسند موفق و پیروز باشید